ndio rafiki yako karibu ndio unamfanya hivi si hivyo hiyo itakikani bali kama ni mtu unafanya naye kazi fanya naye kazi lakini asiwe huyo kafiri ndio rafiki yako وقال تعالى vile vile akasema ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah anasema enyi mliamini la tattakhidhu alyahuda msichukue mayahudi na manasara awliya ni vipenzi vyenu baadhuhum awliya baadh ama yatawallahum minkum atawapenda hawa kati nyinyi fa innahu minhum atakuwa na wao sawa sawa inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin hakika allah subhanahu wa ta'ala haongozi watu wali, watu madhalimu hapa wamayatawallahum minkum je hapa katika mapenzi yani mapenzi yapi wengine watachukua dhahiri katika hii aya na mtu anafanya biashara na kafira na mwambia bwana anampenda hasa wakala sifu zakuwa ni baina yao wa baina tijara zakuwa baina ni biashara lakini wala ambao wafahamu Qur'an katika fahamu iliyo sawa watawaambia bwana hula ah, anapenda makafiru ili angalia fanya nini na kulishana pesa kumbe ni mimi ni biashara lakini fahamu hii ambayo ni fahamu sahihi watu wengi sana wamekuwa kukosa fahamu hii wakaingia katika makosa ambayo yamefanya yamewatia wao katika maangamivu kafanya wakaangamia wengine wakonye kupoteza maisha yao kwa sababu ya fahamu khati kwa sababu fahamu ya nini ya makosa kufahamu aya kama hizi nini wakajiweka katika sehemu ambazo sizo wakafanya nini wao wakaekelea Uislamu wenzao wakaonyo kuwaua Uislamu wenzao bila kufanya nini bila kufahamu vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله vile vile anasema enyi muliamini la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwa la tattakhidhu msiwachukue alladhina ittakhadhu dinakum waliochukua dini dini yenu nyinyi huzwan dini ya kuchezea anakusudia au mkishikana na watu ambao wanachezea uislamu huzwan walaiba min alladhina utul kitabu katika mfano uliopewa kitabu mayahudi na manasara min qablikum wale ni kabla yenu nyinyi wal kuffara awliya na makafiri marafiki wattaqullah mcheni Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum mu'minin kama nyinyi ni waumini wa kikweli kweli vile vile Sheikh hapa vile vile akasema ولأن موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف Sheikh anasema kwa hivyo mualat kumpenda man Allah mwenye kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala wa mudaratuhu na kuwa karibu naye ukawa wenye kumbembeleza huyo tadullu inabainisha kuwa anna ma fi qalbi al-insan ya kuwa kilicho katika moyo wa mwanadamu huyu minal imanu billah kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu dhaif ya kuwa imani huyu bana ni ni dhaifu huyu ana iman qawi eh ana imani ana iman qawi lianahu anasema kwa hiyo laysa min al-aql si katika akili an yuhibba al-insana shay'an huwa aduu limahbubihi anasema mengi katika akili an yuhibba al-insan mwanadamu apende shay'an kitu huwa aduu limahbubihi ni adui ya kipenzi chake ya kuwa huyu anapiga vita Uislamu wewe unampenda kabisa unakuwa naye karibu unakuwa naye karibu ndo rafiki yako ndo kila kitu hivyo itakani mslamu au hivyo wa muwalatul ana shekha anasheresha anasema wa muwalatul kufar na kuwapenda makafiri takunu bimunasaratihim na kwa kufanya nini kuwanusuru wao bimunasaratihim kuwanusuru wao makafiri wa muawanatihim na kuwasaidia ala ma hum alayhi kwa walivyonavyo wao min alkufri katika ukafiri wa dhalal na upotefu unafanua unawasaidia takani hivyo wa muwaddatuhum na kuwapenda wao takunu bifi'li alasbab ni kutekeleza mambo au sababu allati takunu bi ambayo nafanya ambayo inakuwa mawaddatuhum kuwapenda wao fatajiduhu yuaddihim ay yatlubu waddahum bikulli tariq unakuta anatafuta wampende katika kila kila njia mfano anajipendekeza kwa wao ili wampende katika kila njia ambayo anafanya ambayo yeye anaweza utakuta hii pesa imefanya imeangamiza wengi kwa sababu ya nini ya fulus nimshaira anasema fakam daqqat waraqat wastaraqat fudulu rizqi a'naq ar-rijali sasa fakam daqqat wangapi maangamia waraqat wastaraqat fudulu rizqi a'naq ar-rijali wangapi maangamia na pesa kwa sababu ya nini ya pesa dunia fani wala akhiratu baqi dunia yenye kumalizika lakini akhira ni fani yenye kubakia kwa hiyo usiadaike na nini na mali Sheikh Bibi anasema hadha la shakka yunafi al-iman kullu au kamal anasema hii inapingamana na imani imani yote au kwa ukamilifu wake falwajib ala almu'min anasema wajibu kwa muumini muadat man hadda Allah wa rasulahu Mtakamana anafanya nini au na uadui kwa ambao anafanya anapiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na na mtume wake naam walau kana aqrab qarib ilay hata kama ni mtu wa karibu kwake yeye eh wabughdhu huwa albu'd an na kumchukia nafanya na kuwa mbali naye na mathalan sasa swali linakuja hapa je kama mathalan mtu mzazi wake haja silimu sio muislamu je unakuwa mbali naye la hasha wakala hapo kui mbali hukui mbali naye lakini katika masala ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala hapo unaepukana na wazazi unaambia hapo siwezi kufanya nini siwezi kutekeleza lakini vile vile ukiwa katika nyumba kama hiyo unakuwa unalingania hapo si ya kuwa unasema acha kufa na ukafiri wake hivyo sivyo dawa bali dawa unafanya unaanza hapo hapo ukiwalingania unavuta huku kwako mali wewe umeingia si unanyamaza vile vile anasema walakin hadha la yamna nasihatahu wa da'wati lil haqq ni shekha hapo vile vile amekuwa ni kumalizia na hii kauli anasema kwa hivyo aikatazi kufanya mtu kunasihi wa da'watihi lilhaq na kumlingania katika nini katika haki nafani hivyo ndio ilivyo ya kuwa unalingania na pindi unapolingania pia matamshi yako unataka kufanya nini yawe sawa unapofanya nini unapolingania inshallah tukomea hapa biidhni taala kesho tutakwenda kuchukua makta nyingine katika kitabu hichi